الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat littafin da abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari a rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu ladubba na musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u da abin da ya shafi munanan ɗabi'u eh, don musulmi ya nisance su idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 309 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan farkon babi na 310 akan hadisi na 740 daidai hadisi na 740 da arba'in haka ne ko? malin ya ce babu ikramin daifi wa kidmatihi iyahu bi nafsihi wannan babin zai karantar da mu a ladabin mutum ya girmama bakonsa in yayi da kuma yi ma bakon nasa hidima Shi ne abinda wannan babi zai karantar da mu kamar wanda yana mana ishara cewa imamul bukhari yanzu kuma zai koma akan ladubba na bakunta idan an ce ladubba na bakunta ana nufin ladabin da shi bako wanda ya zo ya kula da su da kuma ladabin wanda aka je wurinsa shi ma ya kula da su kowanne akwai ladubba a kansa wanda ya je shi ne bako akwai ladubba a kansa wanda aka je wurinsa shi ne mai masaukin bako to shi ma akwai abubuwan da ake so ya kula da su to kamar a nan malin zai fara mana da ladubban wanda aka je wurinsa shi yasa ya ce babu ikramin daif wannan babu zai karantar da mu karrama baƙo, wa hidmatihi iyahu bi nafsihi da kuma shi mai masaukin baki ma mabako hidima da kansa ba ya sa wani ba ya masa hidima da kansa shi ne babi na farko wanda malin zai fara tattauna mana a ƙarƙashin wannan ƙalil bukari haddasa musaddad ƙala haddasa na abdullahi ibn dawud an fudayil ibn gazawan an abi hazimin an abi huraira an na rajulan a tan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa ba asa ila nisa'ihi fa qulna ma ma'ana illal ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yadhummu aw yudhifu hadha fa qala rajulun min al-ansar ana fantalaka bihi ila imra'atihi fa qala akrimi dayfa rasulillahi sallallahu alaihi faƙalar ma inda na illa ƙutun lissibiyan faƙala hayyi ɗa'amaki wa aslihi sirajaki wa nawumi sibiyanaki idza aradu asha'an fahayyat da'amaha idza aradu isha'an asha'an fahayyat da'amaha wa aslihat sirajaha wa nawwamat sibyanaha summa qamat annaha tuslihu sirajaha fa'atu wa ja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani wa bata dawiyaini falamma asbaha gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam laqad dhahika Allahu aw ajiba min fa'alikuma wa anzalallahu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa nafsihi fa ulaika humul muflihun wannan hadisin kamar yadda muka ji an roito shi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yarda shine wanda ya dauko wannan hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon Allah aka ce anna rajulan atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kinan bako ne da ya zo manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana nema masa wurin kwana da abin da zai ci fa ba asa ila nisa'ihi kun ce doka da gida take fara sai manzan allah ya fara turawa cikin gidansa ya ce a je a duwo akwai abinci mun gane faƙul na matan manzan Allah suka ce ma ma'ana illal ma babu komai a wurinmu manzan Allah sai ruwa mun gane sai ruwa ba abinci a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ruwa to a nan kamar yadda ya zo a ruwayar imamu muslim kamar yadda ya zo a a ruwayar imamu muslim an ce a ruwayar imamu muslim kaga anan abinda aka nuna mana ya aika ma iyalansa mata akwai abinci sai suka ce a ka kama suna wuri daya aka zo aka same su ko amma ruwayar imam muslim ta mana bayani cewa fa'ar sana ila ba a zai nisa'ihi faƙalar wallabi ba a saka bilhaƙi ma indi illa ma hatta kulna kullahunna mithla zalika ai ba daki ɗaya suke ba matan manzon Allah kowa da bangaren a a'a gida gida aka dinga bi a je wurin wannan akwai abinci inji manzon Allah sai ta ce wallahi ba komai sai ruwa sai a zo a gaya masu ce to tafi wajen wance haka har sai da aka zagaya duka ɗakunan mun gane a wannan ruwayar abu huraira sai dunkule mana bayanin sai ya ce an aika wajen matan manzan Allah kaga ya ba wani sabani wannan ya yi tafsili wannan kuma ya bada a dunkule to in ka karanta wannan ruwayar cewa an je wurin matan manzan allah karkai tunanin cewa a wuri guda suke aka je aka same su a'a wuri daban kowace tana bangaren ta sai a je a ce mata akwai abinci sai su ce a babu har sai da aka je wurin kowace suna cewa babu faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu gidan manzan allah an samu matsala kenan an ci tira sai manzan Allah ya kalli mutane sai ya ce ma ya dummu au yi difu haza ya ce to jama'a cikinku man ya dummu wane ne zai hada da wannan a cikin abincin gidansa kenan au yi zayifu haza ko kuma wane ne zai dauki wannan a matsayin bako ya tafi da shi gidansa mun gane a ruwayar sahihul bukhari cewa ala rajulun yudayyifu hadha laila bi rahmatillah manzo Allah cewa jama'a yarhamuhullah manzo Allah cewa jama'a cikin ku wane ne zai dauki wannan mutunan bako kwana daya yarhamuhullah Allah ya masa rahama mun gane Allah ya masa rahama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai manzan Allah su faƙala rajulun minal ansar sai wani mutune cikin mutanen madina abu huraira a nan bai faɗi mutunan ba amma shura malamai masu sharhi sun ce wannan mutunan shine abu ɗalha al'ansari abu ɗalha al'ansari haka ya zo a cikin fadlin lahi samar a ce wannan mutune shine abu ɗalha al'ansari sai shi wannan mutune sai ya ce to shi ga shi. ana ya ce gani ya rasulullahi zan tafi da shi fanɗalaka bihi ila imra'atihi ya tafi da shi wajen matarsa faƙala ya ce mata akrimi daifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ga bakon manzan allah nan ki karrama shi faƙala sai ta ce ma inda na illa ƙutun biyan. ta ce to wallahi gidan nan ba wani abinci illa kutun lissiviyan sai fa abincin yara sai abincin yara mana su iyayen sun san ma kawai ba zai isa ba sun haƙura ba su da abinci a dare amma wanda ya rage yara za a ba shi su amfani da shi mun gane faƙala sai ya ce mata hayi ida maki to ki shirya wannan abincin naki wanda kika ce na yaran nan ne shirya shi wa aslihi sirajaki ki gyara fitilaki wa aslihi sirajaki nan malamai suka ce abinda yake nufi ki gyara fitilaki ba zahiri yana nufin ki gyara fitilaki ba a'a ai ta zahari ka annaki tuslihi na siraj ki yi kamar kina gyaran fitila shine abinda yake nufi saboda ruwa ya canza ba za ta fassara fitilar lafiya lautaki sai ya ce to abinda za ki shirya abinci lokacin da za ki kawo abincin nan sai ki kamar kina gyaran fitila to kina kokarin gyaran ta sai ki kashe fitilai akwai abin ake so a gani akwai abinda da suke so a fa'idanti da shi in an samu duhu a wurin mun gane wannan bayanin sun makamat kamar yadda ya zo a wani lafazi to daga nan sai ta tashi ka annaha tuslihu sirajaha ka gani bayan ta yi abinci sai ta ɗauko fitila kamar tana gyarawa mun gane sai ta ɗauko kamar tana gyarawa to uh, wa asli wa nawmi sibyanaki idza aradu asha'an yace mata sannan yaranki wanda abincinsu ne ya rage ki sanya su su yi bacci ki sanya su bacci idan aradu a sha'an idan suna nufin cin abinci ko in sun nemi abinci mun gane to a nan me sanya ya ce a sanya su bacci ai idan idan su biyu suka ga abincin za su ce za su ci mun gane shi sai ya ce a fara sanya su bacci ran cewa a sanya su bacci kaga za ka iya samun iskali da ɗan gida da baƙo ɗan gida ƴaƴa ne ko baƙo kuma zo waye wani ne yake da ƙarfin haƙƙin a ciyar da shi da ɗan gida da wanda ya zo baƙunta wake da haƙƙin ciyarwa ɗan gida ko kama mai sanya ya ce a hana ‘yan gida a ba baki me yasan ya ce haka na? a du'ai karrabawa an bar wajibi a yi ga karrabawa hmm? na? a an koma kwa shi annabin a gidan shi babu ko <laughs> sai ya ce babu ya ne bori gida ai ka'ida dan gida shi ake fara ciyarwa wabda abi man ta'ul haka manzon Allah ya ce ka fara da na kusa da kai waye na kusa da kai sune iyalai to wannan ne ya sanya waɗansu malamai suka ce wannan ya nuna yaran nan ba sa jin yunwa mun gane domin cin abincin dare wani lokaci kan zama kama al'ada amma a shari'ance in baka jin yunwa ba sai ka ci abinci da daddare ba <laughs> mun gane wani lokaci za ka ji kawai daren yi sai ka ji masha Allah ka ƙoshi don ka samu kanka irin wannan yanayin yanzu ba a buƙatar ka ci abinci shi ana cin abinci ne in an ji yunwa baya dole ne sai na ci abinci da sahi na ci da rana na ci da daddare ba a in ka ji yunwa sau biyar a rana ya halitta ka ci abinci sau biyar a rana amma in ka ji yunwa sau biyu a rana to ya kamata ka tsaya nan kuma mun gane to kamar yaran nan suna koshe ba su da bukatar abinci shi ya sanya shi abu ɗalha ya ce a ba baki haka wasu malamai suka ce domin idan suna da bukata a ce yunwa suke ji to su ne ya fi cancanta a ba sama da wannan bako wanda aka zo da shi mun gane wannan bayanin irin wannan shi ne ake ce mushkilul afar ko muktaliful hadis jumla za ta zo a hadisi sai ya ga ta zo da wata irin ma'ana bakuwa. ko kuma ka hada ta da waɗansu nassoshi sai ya kama akwai cin karo mun gane to tun da tun zamanin da tun cikin malamai magabata duk sun yi rubuce-rubuce suna fassara irin waɗannan hadisan a yana daga cikin abin da ya ja wannan abjabbar ya ta wannan haukan za ka ji a hadisi wani mata ta zo ta ce wa manzan allah ya rasu ina da buƙatar ka sai zan Allah ce to saurare ni sai tashi ya bita kaga a zahiri ai wannan kaba ya matan nan ba sa bace ba matan nan ba ɗiyan shi bace ba to me san ya bita kuma shi annabi ya ce kada ɗayan ku ya kebe da wani mace in face na uku su shedan ne duk sai ga kamar wannan yana cin karo da waɗancan hadisan to kana buƙatar ka jiya magabata suka fassara sai a ce maka manzan Allah shi baba ne a wajen kowa dan al'ummarsa da haka yanzu macen nan da ta zo matsayin ya shi take a wajen ka ne take muharrama amma shi wurinsa ba muharrama ba ce ba to sai su kawo maka irin wannan bayanan sai a gusar ma da wancan tunanin wanda zai iya bijiro maka to idan ba koma ga fassarar magabata ba sai ka zo ka kama hadisin manzan Allah shi yasa shi Abdul Jabbar da ya ga irin waɗannan hadisan a irin su ne ya tattara sai ya koma yana zagin sahabin da ya rutu cewa ba annabi shari'a ma annabi ƙarya to kuma wajen yi bayanin cewa an wa annabi karya din sai ya fassara yadda shi yanzu ba marwacin ne yake ciwo manzan Allah mutunci ba shi ne yake ciwo manzan Allah mutunci misali za mu ba da misali ne ba ba don abin ya don mu gane ir wannan mata da ta zo ta ce manzan Allah mu tafi Anas ya tun hadisin sai ya zazzage Anas ya ce wa manzan Allah kari sannan kuma ya ce manzan Allah ya bi wannan matar zuwa gidanta to wannan bin da ya yi mata zuwa gida mai manzan Allah ya je yi sai ya ce kwartanci ya ce shi Anas ya faɗi haka kagan da shi ne yake son ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba Anas ba saboda shi Anas ba haka ya ce ba to irin wannan dole mutum yana bukatar ire-iren waɗannan littafai a athar da sauransu ya je yadda magabata wato shi fa ilimin musulunci duk an gama komai ba wani abin da za ka zo yanzu kai bako duk a bayanan nan suna nan a littafai to ka koma ma waɗannan littafan mana na magabata yadda suka yi fassara da sauransu kenan sai ka zauna lafiya amma da ka zo ka ce wai kai za ka gano to sai ka samu matsala to shi yasa ya sai ya zo ya ce ya je yayo bincike ya yi kwana bakwai cikin labirin da shi yana bincike ga abin da ya gano kuma karya yake waɗansu littafai ne wanda orientalist suka rubuta suka yi irin wannan fassarai sai ya ɗauko wannan littafin sai ya karanta sai ya zo ce shi ne yau binciken allah ya shirya da mu su don haka nan ya ce mata kisa um, ya rasi bacci malamai suka ce yaran nan ba sa jin yunwa domin idan da suna jin yunwa shi ba ko babba ne wannan yaro ne karewe ma san babu ba wa ya kamata a ba yaro ya kamata a ba sannan su yaya ne yan gida wannan kuma bako ne su suna da haƙƙi a ba su wannan kuma bako mustahabi ne ka ba shi ya za a bar wajibi a tai'ai mustahabi kaga dole sai ka jiya magabata suka fassara sai suka yi bayanin cewa waɗannan yaran domin sahabi ba zai yi ba ka ce ya bar waɗannan abubuwa wannan ya nuna yaran nan ba su da buƙatar abinci a wannan lokacin dare ne amma ba su da bukatar abinci a wannan lokacin mun gane da haka ya ce maza maza ki sanya su yi bacci idan sun yi bacci sai ki kawo abinci na ya ce fa hayya adda'a maha ta je ta gyara abinci ta shirya shi wa aslahat ha wa nawwamat ha? ta dauko fitila kamar tana gyaranta yara suka yi bacci sun makamat ka annaha tuslihu sirajaha kaga ya fito ma'anan ko sai ta dauko fitilan nan kuma tana yi kamar tana gyara bayan yara sun yi bacci ga abinci an kawo Fa'ad fa'ad ku sai ta yi hikima sai ta kashe wannan fitilan mun gani me sanya suka kashe fitilar abinci ne aka kawo to kaga ai ko kayi bako ai ba za ka zo kawo mai abinci ba kai kuma koma gehe guda ka runguma hannu ai tare ake ci da bako to amma yanzu idan suka kawo ga haske bakon zai gane suna ci ko ba sa ci amma idan ba hitilawa zai dauka suna ci nan su kuma sun san ba ci suke ba sai ya saki jiki ya ta cin abinci zai ga abincin bai kare ba shi kadai yake ci sai ya ci ya koshi to su kuma target din su dama a kosar da bakon manzan Allah mun gane fa'ad fa'atu sai ta kashe fitilar waje ala yuriyanihi annahuma ya'kulani sai suna nuna mashi cewa suna cin abincin nan ma kaga zaka iya wani tunani kace to yanzu shi da matar shi yazo ya zauna a kwano da bako sun ci abinci tare yana yiwa a musulunci ai wannan in kai wannan fasara yanzu kai ke amma Abu Hurairah bai faɗa haka ba cewa suna ci ba lazim bane boye daga kwano ɗaya suke ci ai ana iya ku aji abinci nan ko wannan ya ɗiba ya koma nan gefensa wannan ma ya ɗiba ya koma nan gefensa in za a bani labari ya za a ce suna cin abinci to da irin waɗannan hadisi dole sai ka dinga sanya mu irin waɗannan hadisan mafita saboda magabata sun riga sun fassara su in kauka ce za ka bi zahirinsu to kai kanka za ka zo ga an yi abin da bai kamata a yi ba to wani in yaga an yi abin da bai kamata a yi ba sai ce hadisin bai inganta ba kenan in kuma ya ce hadisi bai inganta ba kaga bai bi ka'idan malaman hadisi ba ko kuma ya zargi marwacin hadisin ko kuma ya fassara da za ta jefa zargi ga shi sahabin ko ma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sai ya duk in za ka karanta hadisai ko ma me sharhin malamai magabata suka ce akai shikenan sai ka zauna lafiya da haka sai suna cin abincin nan ba fitila waje ala yuriyanihi annahuma ya akulani sai suna nuna ma shi wannan bako suna ci wa ba ta ɗawuye ni sai suka kwana cikinsu ba komai shi ne ɗawuye ni cikinsu babu komai na? eh ɗawuye ni ai ja'i aini ba komai cikin suna jin yunwa to yanzu anan. sun yi mi za a ce a zahiri ai sun yi kama ha'inci koyo da rahu sun nuna mai suna ci amma ba ci suke ba ta nuna gyaran fitila take amma fitila lafiya tilau ina matsayin wannan abin da suka yi eh to kaga wanda bai koma fassara sai ya ce sun yi ha'inci ko sun yi ƙarya ko ya za a tazo tana ta san hitila ba lahiyar tilo ta zo tana pretending kamar gyara take kuma ta kashe hitilar da ganga ai gara su gaya mai gaskiya kai ba ko iya abincin kenan ka ci mumun yayi wani yana ce <laughs> Allah soye to duk ire-iren waɗannan su ne mushkilul asar ɗin da ake cewa mushkilar ruwayoyi to amma da ka bi malami na Allah sai maka fassara ya ka gaba wannan iska ne <laughs> Allah shi da mu to falon ma asibaha da asuba ta yi gada ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wajen manzan Allah ya sammako zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ah, ya ce lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je falon ba asbaha gada ila rasulullah sallallahu sai manzan Allah ya ce masa da dahikallahu haka ya ce da dahikallahu ya ce lallai Allah mai girma da ɗaukaka ya yi dariya au ajiba ko ko cewa ya yi mamaki min fa'ali kuma dangane da abin da kuka aikata kai da matakka haka manzan Allah ya ce Allah ya yi mun gane to kaga mu a ƙidar mu a halin sunna iya abin da za mu isa ke nan ba kuma wani ƙarin bayani da wani zai maka <laughs> kowa haka ba Allah ya yi dariya shi kenan domin ya manzan Allah ya ce haka shi ma ya ce to kai ma sai ka ce haka waɗansu malamai ne suka ce to ai shi Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un ba abin da ya kama da shi idan ka ce Allah ya yi dariya yanzu kana siffanta shi da mutum don mutum ne ke dariya kun fahimta to wace ansa za ka bashi ya sai maka haka laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da Allah nan kuma sai aka ce yana dariya in ka ce yana dariya ka siffanta shi da Allah mhm. a'a ina ta ce haka yanzu kai ne kake cewa dare shi shi kullum na gama an kana gardama da ɗan bida karka kawo mai fahimtar wani malami kawo mai aya direct wanda zai duba ga tana alkur'ani ya karanta laisa ka mislihi shay'un ba abinda ya kama da Allah da aka duk wata siffa ta wani ba ta hawan Allah kenan sai ya ce to don haka ba za a ce Allah yana dariya domin idan aka ce Allah yana dariya ya zama ba siffa ta mutum kai kuma kana so ka tabbatar da wannan siffa tun daga manzan Allah na ya tabbatar da ita wa alaikum salam hmm. wa huwa samiul alim shikenan shi Allah da ya ce ba abin da ya kama da shi to kuma shi ya zo ya ce wa huwa samiul alim mutum bai ji bai bai mutum bai san wani abu ba ya san wani abu wanda Allah ya so ya sani ashe na laysa ka misli shay'un ba tana nufin cewa ba za a siffanta Allah ba sai dai abinda take nufi siffar da aka ba Allah to ba irin ta wadda aka ba mutum ba ce ba da haka nan don an ce Allah yana dariya to ba dariya irin ta mutum ba aljani yana dariya ba irin ta aljani ba sai muke dariya dabbobi suna dariya eh to almihim dai in akwai wani abu wanda shi yana dariya to dariyarsa ba irin ta Allah ba ce mun gane tutun da ba irin ta Allah ba ce baya take ba wanda ya san yadda take wasu alu an hu bida'atun kai amma yi tambaya a ce ya take bida'a ne in ji ma malik da yana karatu wata rana wani ya zo ya ce to algawa ta malam an ce allah ya daidaita a kan al'arshi kaifal istuwa'i ya daidaita sai ce a korai sai ku ba shi wazuruwal daga makarantar ce an kori wannan sau da ya tambaya irin ta yan bida'a ce mu baya mana wannan tambayar in an ce daidaito ai kowa san daidaito amma kaifiyar majhula ba a sani ba wasu alu an bid'atun a tambaya kuma bida'a ne ce ku hidda shi sai aka hidda shi don haka malamai suka ce fihi ithbatu fihi ithbatu sifati adhiki wal ajab lillahi ta'ala kama liƙu bi jalalihi subhanahu kaga a cikin wannan magana ta manzon Allah ya tabbatar wa Allah da siffar dariya ya tabbatar ma Allah da siffar mamaki da haka daga cikin siffofin ubangiji akwai yin dariya akwai yin mamaki amma ya mamakin Allah yake ba wanda ya sani ya dariyar Allah take ba wanda ya sani mun gane wa anzalallahu sannan sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita waninsu akan kansu walau kana bihim khasasa koda kausu suna da bukatar wannan abu yanzu wannan sahabban da suka yi ba suna da bukatar shi ba amma sai suka fifita suka bawa suka ba ɗan'uwa. uwa musulmi baƙon manzan Allah Allah ya ce wa man yuka shuha nafsi duk wanda ya rike ya alfa'izu na masu rabauta Allah ya sanya mu cikin su mun gane to wannan shi yana nuna mana falalar ithari falalar mutum ya fifita wani akan kansa bayan shi yana da bukata Sahabai sun shahara da wannan in aka ce a kawo labarin sahabai wajen isari bai da iyaka yana nan da yawa wanda suke fifita suna da bukata amma su sai su haƙuri sai su ba waninsu haka wannan su haɓe suka yi suna da bukata suka haƙura suka ba wani wannan shi ake ce mai ifa ɗabi'a ce mai kyau ɗabi'a ce ta su sahabbai ɗabi'a ce ta magabata <laughs> mun gane a baka abu kana da bukata kawai sai ka ba wani ah, malam abubakar aljazairi a littafinsa min hajjul musulun kunga a cikin babin isari ya kawo kistar waɗansu mutane uku a lokacin da aka yi yakin yamama waɗannan mutane su uku sojojin musulmai ne sai zama duk an sassare su da takubba suna cikin jini kwanci su uku suna ta maganar a kawo musu ruwa a taimaka musu da ruwa ba wani musulmi kusa wanda zai ba su ruwa sai can wani ya ji dan uwansa yana cewa a taimaka mai da ruwa sai ya ɗauye rugo da gudu da ruwansa ɗan kaɗan yana son ya bashi ya tallafo shi ya tara zai bashi sai wannan na kusa da shi ya ce ku taimaka min da ruwan nan mana in kai ne ba za ka ba eh ɗan uwanka za ka ba za ka ce to shi dan uwan wanda za a ba ruwan ba wai shi mai ba da ruwan ba shi wanda za a ba ruwan da ya ji dan uwansa nan ya ce a ba shi ruwa sai ya tura ruwan ya neme ishara ce ba wancan shi ya haƙura ke da kaga me yayi isari yi." amma hau mutuwa zai yi amma sai ya ce a ba wancan shi an tafi za a ba na tsakiyar ya tallabo zai bayi sai shi ma na gaba ya ce ku taimaka min da ruwan nan sai shi ma wannan na tsakiyar ya miƙa ya ce je ka ba wancan to mai ba da ruwan nan kafin ya je wajen wannan na uku sai ya iske ya rasu bai sha ruwan ba sai da wajen na farkon shi ma sai iske ya rasu ya da wajen na tsakiyar zai ba shi ma ya rasu su uku ba wanda ya sha ruwan saboda sun fifita kawunansu a kan kansu mun fahimta ta wannan shi ake ce mai isari amma mu yanzu haka muke kowa ya samu kan shi ya sani haƙƙin ma naka ba wai a baka ba wai ya saki nashi bai baka kai ka haƙura shi ya haƙura haƙƙin ka ma sai kayi da gaske zai hito wani lokaci Allah sauraki shi na taɓa baku labari ina shi wani yake gaya mana a haramin makka da yake za a ga laraba suna wani kyauta irin kyautan nan ta baka san a san abin da kai wanda za ka ciyar dama ka bata san abin da hagu ta bada ba kana zaune kawai kana a ganin wani balarabe ya zo ya haka bai san abin da ya ɗebo ba sai ya gaba kowa sai lallabo ta bayan ka sai dan sunna maka sai ruga kayan baka wai gashi ba za ka shi ba wani lokaci kuma a wani abinci za su kawo ko wani dabino ko wani abu kamar haka wallahi wani mutum ne yake cewa gabansa aka yi wannan waɗansu mutane irin da kamar ya ce kamar 'yan afghanistan ne haka suna zaune a cikin harami sai wani balarabe ya zo da wani dabino irin da dabinon ba zai ishe su ba tuka gado da ɗaya zai ba sai ya zo ya ɗan lalau ya zo kusa da wani sai ya ɗan suna mashi dabinon nan da ya amsa ya gani sai ya ɓoye a hannun shi sai bayan wani lokaci can sai ɗan taɓo na kusa da shi sai ya bashi dabinan nan shi kuma wannan mutum yana ne yana ta kallon ikon Allah so ya ba da kusa da shi shi ma wannan da kusa da shi da ya kama ya sai ya rihe sai da ya dan faki idanuwan mutane sai ya dan taɓo na kusa da shi sai ya bashi kawai sai ga nan yana ta circulation cikin su ba wanda ya ci kaga idan da 'yan najeriya ne za a yi haka <laughs> yana suna mu na warkon da wallah zai tada shi allah sauki shi ya sanya malamai suka ce wa fi hadal hadis darsun azimun fil ithar a cikin wannan hadisin akwai darasi babba game da isari yambagi an na ta'allamahu wa nu'allimahu azwajina wa abna'ina wa ikhwanina wa nahki lahum hadhihi alqissa wa amsalha litta'si wal iktida'i wal amal shi cikin wannan akwai darasi babba yana da kyau mu gaya ma ƴaƴanmu mu gaya ma matanmu mu gaya ma ƴan uwanmu saboda me koyi su ma su dan jarabta a dan jarabta a dan wani abu makamancin irin wannan ko ba haka ba ayi bako ƴan gida su haƙura a ba bako ko wani abu kamar haka ne al'imamun nawawi rahimullahu ta'ala yana cewa wannan hadisin yana nuna falalar isari yana kwadatarwa a isari sai ce amma waƙad ajima'al ulama wa ala fadilatul ithar bidda'am wa nahwihi min umurin duniya wa huzuzin nufus amma al'urbat fal'afdalu allah yi biha li'annal haƙa fiha lillahi ta'ala imamun da ya ce malamai sun hada akan falalar isari musamman a abinci da sauran al'amura na duniya amma a babin addini ba isari kun fahimci abinda nake nufi da a babin addini yanzu wannan ba sahun farko ba ne ba wannan sahun na farko mai manzala ya fada a kan shi cewa da mutane sun san abin da ake ba wanda ya salla a tsawon farko sai an yi mi za a yi salla sai an yi ƙura'a to ka shiga tsawon farko sai ga wani bayanka karkace bari in fifita shi in ba shi na farko ni in haƙura kai ka fito ka ce mai wane shiga a nan ba isari nan ba isari mun gane ba isari a nan ko an fara sallah ko yana ƙoƙarin yi alwala ya zo ya sami jam'i ka sawo buta ka zuba karka ba wani nan ba isari sau duk ibada ake nan me aka ce a yi wafi zalika falata na fasil muta na fi so nan rige ake so a yi mun gane wannan bayanin to allah samu dashi wa alaikum salam wannan me wannan me ban ji ba to laƙada da hikan lahu ji ajiba min fa'ali kuma e eh, shi ne abinda ake ce shakkar rawi ake ce ko ɗayan biyun nan dai manzan Allah ya faru ɗaya eh shiwa Eh, marwacin dama ai ya ce manzan allah ya yi magana ku? to shi ne ya ce to cikin bebiyin nan da ai dama ita au suna kawo ta ne idan rawiya ya yi shakku idan rawiya ya yi shakku suke kawo ta ka gane so cikin bi kalmomin nan da ya biyu manzan allah ya faɗa ko dai cewa ya zahika ko kuma cewa ya yi ajiba allah ya yi mamaki ko ya dariya akan abin da kuka ta gane idan an duba waɗansu ruwan kila za a yi jayar da guda ɗaya akan ɗaya ba ya gane hakika na abin da mazan Allah ya faɗa da na so kaga wannan hadisin ya nuna cewa eh, girmama bako kaga ya sun girmama wannan bakon kuma sun masa hidima sun girmama shi kuma sun mai hidima babu ja'idacin daifi sai babi na gaba zai magana a akan daifi ja'idacin daifi mene menene ja'ida shi ne suka ce kyauta kyautar da ake ma bako shi saukar da baƙo matakai guda uku yake akwai ja'iza akwai biyafa akwai asadaka akwai ja'iza akwai liyafa sai sadaka idan kai baƙo to kwanansa na farko a wurinka ja'iza ce kake mashi kyauta ce abinda za ka bashi kyauta ne mun gane ita kau kyauta ya halatta ka yi sama da abinda kai kake yi a gidanka saboda kyauta ce za ka yi mashi kila ka bubbuga ka je ka samu kai abinci na musamman sama da abincin da ka saba ci a gidanka to na shine ja'iza din kwana ɗaya ne wannan liyafa ko da abin da kake da shi abin da kake da shi available shi za ka yi masa da haka liyafa ita kuma kwana uku ne a kwana uku nan kuma in tuwo aka yi gidanka shi za ka kawo masa in ba a ci abinci ba sai ka ce to ba ba a ci ba ko kuma dai abinda dai za ka kawo masa mata ya abinda kake ci a gidanka yau da gobe shi za ka kawo masa amma wannan kwana ɗayan ana son kaɗan yi mai hidima ka kawo mashi wani abu wanda ba kai ba saba cin shi a gidanka ba shine ja'iza ɗin wannan kwana uku shi kuma liyafa za ka yi masa to bayan kwana uku yan saraka ce ita kawo sadaka sai an yi niyya ko ba haka ba To bayan kwana uku kana iya zuwa ka ce mashi to malam ka ganin ana sai da abinci ka kai shi wuri ka ce dabba ana yin abinci kaga da lokacin cin abinci ya yi sai zagaya <laughs> to sadaka kenan in kuma ka so sai ka bashi in ka bashi matsayin sadaka ne ka bashi amma ba makwabta ba bakunta ba ce ba mun fahimta to wannan babin zai fara magana akan ja'iza din na farko din قال البخاري حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح الأدوي قال سمعت أذنايا وأبصرت عينايا حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ja'izatahu qala wa ma ja'izatuhu ya rasulullahi qala yawmun wa laylatun wadhiyafatu salasatu ayyamin fama kana wara'a dhalika fa huwa sadaqatun alayhi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wannan hadisin ya fito daga ah, shurai al'adawi ko abi shuraihin al'adawi ƙala ya ce samitu uzunaya ya ce kunnuwan nan nawa sun ji wa absarat ainaya idanuwa na sun gani shi da na biyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake faɗar wannan magana faƙala ya ce man yi yu'minu billahi wal yawmil fal falyukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar ƙarshe ya girmama makwabcinsa wa man yi yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu ja'izatahu wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe ya girmama bakonsa a cikin ja'idarsa mun yi bayanin ja'ida ku? Ƙala wa ma ja'izatuhu ya rasulullah sai suka ce menene ja'idarsa shine suka ce alja'izatu hiya al-ata al-ata kyauta kenan a shine sai suka tabbaye manzon Allah suka ce to ya ja'ida take ƙala sai manzan Allah ya ce yawmun laylatun yini daya da dare daya wa biyafatu salasatu ayyamin ita kuma liyafa kwana uku fa ma kana wara a zalika duk abin da ya biyo bayan wannan fahuwa sadakatun alayhi sadaka ce mun gane sadakatun sadaka ce kala ba'dul ulama wadansu malamai suka ce ay yaziduhu fil birri fil yawmi wal layla ya ƙara ya ziyada a yinin nan na farko da darensa kan abin da ya saba a gidansa na hidima abincin gidansa mun gane kila kawai kayi bako kana da wata yattinkiya sai ka ce to a yanka ta kaga ja'iza ke nan wannan inda ba dan ya zo bakon ba za ka yanka ta ba ko kuma kana da waɗansu yan kuɗi ka ce to a je a siyo kaji sai a yanka sai a masa miya a masa farfesu lahiya lau wanda in ba da wannan bakon ba za ka yi haka ba wannan shi ake ce mace ha'isa to mun dala ce wannan za a yi masa kwana daya abincin rana a masa haka abincin dare a yi masa haka washe gari abincin safa a yi mashi haka to daga nan sai a fara samkowa an shiga liyafa ke nan <laughs> ita kuma liyafa abinda za ka yi a gidanka karka kara karka rage a yi haka normal abinci ne sai a kawo masa bayan kwana uku sun kare na liyafa to za shiga babin sadaka da abin da kawo mai ya zama sadaka cewa sadaka ne sai an yi niyya in ba a niyya ba sai a ce mashi to a karanta mai hadisi da kwana uku sun kare yanzu ba za mu kara baka abinci ba akwai hotel san daki kaza ake biya nan kuma kaza ake biya sannan za ka ci abinci kuma ga inda za ka je ka ci da sauransu mun gane kaga shi bako wanda zai je ya san wannan ta yadda da kwanakin nan sun kare ma sai ba sai ya jira an ce mashi ya tafi ba sai ce to an ga bala ni ina ganin zan dan koma hotel din da ko zan dan koma <laughs> shikenan mun gane in kuma ya ce a ba komai zaman ka masha Allah to shikenan shi ya dora maka shi zai shiga gaba da bashi sadaka ce zai samu lada eh wanne eh, yana da wannan yana da wannan mutum bai ba yana da laifi eh inda yana da shi sai dai shi ma bai da shi <laughs> ka ne. allah sauye da ya wuce kwana uku to shi kenan ya fita daga haddin biyafa sai a sai a nuna mashi inda zai je dinga son abinci walaikun salam ya yaje wai kama ya za a ɗan gari ya zo baƙo aka ce ya za a ɗan gari ya zo wani wuri a ce mashi baƙo a ba a ce mashi baƙo inda ya ɗan gari ne baƙo wanda ya zo daga wani gari shi ne baƙo ka gane amma in kana wata unguwa ka je wata unguwa wajen wani ai ba baƙo ba ne ba kai wanda za a yi wannan da ya faɗi kana iya zama baƙo amma ba irin wannan baƙon ba yau wani ziyara ka je wannan shi kuma an ce a girma baƙo zai iya girma ka ka gane to sai ce wadiyafatu salasatu ayyamin fama kana wara a zalika fa huwa sadaqatun alayhi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut manzo Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah ya imani da rana ta karshe falyaqul khairan aw liyasmut ya fada alkhairi ko kuma ya shiru lianna Allah ta'ala ya amuru bis samati illa min khairin fal'imani bihi subhanahu yaktadi Ka kaga wannan ya nuna yin shiru shine abinda musulunci yake cewa da ka buɗe baki zaka yi magana to alheri ne amma idan abinda ka faɗa ba alheri ne ba to shiru aka ce kai aka ce kai Allah ya samu dace قال البخاري باب الضيافة ثلاثة أيام ليافة قوانا أكتم من جائزة قوانا دا حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان ابن يزيد قال حدثني يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام من ذا الله يسير ليافة قوانا أكتم fama kana ba da zalika fa huwa sadaqatun duk abin da yazo bayan wannan ya zama sadaka kenan mun gane ya zama sadaka a waɗansu malamai ma suka ce cewa fama kana ba da zalika fa huwa sadaqatun suka ce ima'un ila taharimi iqamatin dhayfi akthar min zalika cewa ya zama sadaka to ya nuna cewa haramun nema mutum ya wuce wannan kwanakin suka ce wa a zalika sarihan fil hadisin da bi ƙamlahu wannan ya zo a fili a cikin hadisin da muka wuto mun gane amma ba ruwayar da imamun bukari ya kawo a nan ciki ba akwai wata ruwaya wadda yawanci babu ita a cikin nuska ɗin nan akwai wala hillu hu an inda hu. bai halatta gare shi ya tsaya a wurinsa hatta yi hurishahu har sai ya jefa mai masaukinsa cikin damuwa kwana hudu ba hidimar da za a ba karama ba ce ba su kagan aka wuce kwana hudun za ka jefa shi cikin kunci shi kuma to bai halatta kai wannan su da aka suka ce wannan ya nuna cewa bayan kwana uku haramun ne ba ko ya tsaya bayan kwana hudu kai ya tsaya wurin mai masaukinsa sai ya tafi ko ya nemi inda zai tafi Allahu sai dai in shi mai masauki ya ce ba komai ka zauna ko wata ɗaya za ka yi mun gane gayanan ma ya ce babu layu kimu inda hu hatta yi shahu kada ya tsaya gidansa inda ya je bakunta har sai ya jefa mai masabkinsa cikin kunci ko cikin damuwa na abin da zai bashi abinci ƙalar bukhari haddasa ismailu ƙala haddasa maliku an sa'id al maqburi an abi shuraihin al-ka'abi an na rasulallah sallallahu alaihi sallam ƙala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ja'izatahu yawmun wa layla wa diyafatu salasatu ayyamin fama ba'da dhalika fahuwa huwa sadaqatun wa la yahillu lahu an yathwiya indahu hatta yuhrijahu bai halatta ya tsaya a wurinsa sa sama da waɗannan kwanakin har sai ya jefa mai masaukin baƙinsa cikin ƙunci. bai halatta ya haka kaga haramun ne kenan ba za a wuce wannan kwanakin ba kamar da na ce sai dai idan shi mai masaukin baƙi ya ce babu komai amma idan bai yi magana ba to bai kamata ba ka yi kwana ɗaya an baka ja'isa an yi kwana uku an ma liyafa to sai ka tashi sai ka tafi <laughs> mun gane to alhamdulillah ina ganin ya kamata mu tsaya ko babin liyafa ya ƙare a kira sallah